Сура Аль-Муминун. Верующие. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. قد أفلح المؤمنون Воистину, преуспели верующие, الذين هم في صلاتهم خاشعون которые смиренны во время своих намазов, والذين هم عن اللغو معرضون которые отворачиваются от всего праздного, والذين هم للزكاة فاعلون которые выплачивают закят. والذين هم لفروجهم حافظون которые оберегают свои половые органы от всех إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون тогда как желающие сверх этого являются преступниками, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون которые оберегают веренное им на хранение и соблюдают договоры, والذين هم على صلواتهم يحافظون которые регулярно совершают намаз. أولئك هم الوارثون Именно они являются наследниками, الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون которые унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Воистину, мы сотворили человека из эссенции глины, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين потом мы поместили его каплей в надежном месте.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 Потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, наилучший из творцов. ثم إنكم بعد ذلك لميتون После этого вы непременно умрете. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون А потом в день воскресения вы непременно будете воскрешены. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Воистину, мы создали над вами семь небес одно над другим. Мы никогда не находились в неведении о творениях. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون Мы низвели с неба в воду в меру и разместили ее на земле. Воистину, мы способны увести ее. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون Посредством нее мы вырастили для вас пальмовые сады и виноградники, где растет для вас много плодов, которые вы едите. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين Мы вырастили дерево, которое растет на горе Синай и дает масло и приправу для вкушающих. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون Воистину, домашняя скотина служит назиданием для вас. Мы поем вас тем, что находится у них в животах. Они приносят вам многочисленную пользу, и вы питаетесь ими. وعليها وعلى الفلك تحملون На них и на кораблях вы передвигаетесь. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Воистину, мы направили Нуха к его народу, и он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?» فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين Но знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали, «Он такой же человек, как и вы, он лишь хочет возвыситься над вами. Если бы Аллах пожелал, то он не спаслал бы ангелов. Мы не слышали о подобном среди наших отцов». إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين Он никто иной, как бесноватый муж, так что обождите с ним до поры до времени.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 Сооруди ковчег у нас на глазах, согласно нашему откровению. А когда явится наше веление, и вода забьет фонтаном из печи, то погрузи на него по паре всего живого, а также свою семью, кроме тех, о чьей гибели уже было неспослано мое веление. И не проси меня за тех, которые поступали несправедливо, они будут потоплены. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين А когда ты и те, кто с тобой, сядете в ковчег, скажи «Хвала Аллаху, который спас нас от несправедливых людей». وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين Скажи также, Господи, приведи меня к благословенному месту, ведь Ты наилучший из расселяющих. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين Воистину в этом есть знамение, воистину мы подвергаем испытанию. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Вслед за ними мы сотворили другое поколение.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 Он ест то, что вы едите, и пьет то, что вы пьете». ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون Если вы станете повиноваться человеку, который подобен вам, то непременно окажетесь в убытке. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون Неужели он обещает вам, что вы будете воскрешены после того, как умрете, и превратитесь в прах и кости? هيهات هيهات لما توعدون Невероятно. Невероятно то, что обещано вам. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين Нет ничего, кроме нашей жизни в этом мире. Мы умираем и живем, и мы не будем воскрешены. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين Он всего лишь человек, который возвел навет на Аллаха, и мы не веруем в него. Он сказал, «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом». Он, Аллах, сказал, — «Очень скоро они будут раскаиваться». فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين Вопль поразил их по справедливости, и мы обратили их в подобие ссора, растворенного в потоке. Да сгинут люди несправедливые. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين Вслед за ними мы сотворили другие поколения. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Ни одна община не может опередить свой срок или отложить его. ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Потом мы отправляли одного за другим наших посланников. Каждый раз, когда к какому-либо народу приходил посланник, они нарекали его лжецом. Мы отправляли их одних за другими на погибель и сделали их предметом сказаний. Да сгинут люди неверующие. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين Потом мы отправили Мусу и его брата Харуна с нашими знамениями и ясным доказательством. К фараону и его знати, но они возгордились, ведь они были людьми надменными. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون Они сказали, неужели мы уверуем в двух людей, которые подобны нам, тогда как их народ служит нам? فكذبوهما فكانوا من المهلكين Они сочли их обоих лжецами и обрекли себя на погибель. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Воистину, мы даровали Мусе Писание, чтобы они могли последовать прямым путем. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين Мы сделали сына Марьям и его мать знамением и поселили их в укромном месте на холме, где протекал ручей. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم О посланники, вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину мне известно о том, что вы совершаете. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون Воистину, ваша религия — религия единая, а я ваш Господь. Бойтесь же меня. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет. فذرهم في غمرتهم حتى حين Оставь же их в их невежестве или слепоте и растерянности до определенного времени. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين Неужели они думают, что мы поддерживаем их богатством и сыновьями? نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون Потому что спешим одарить их благами? О нет. Однако они не ощущают этого. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, والذين هم بآيات ربهم يؤمنون которые веруют в знамения своего Господа, والذين هم بربهم لا يشركون которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. У нас есть Писание, которое глаголит истину, и с ними не поступят несправедливо. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون Однако их сердца слепы к этому Корану, а наряду с этим они совершают менее тяжкие злодеяния. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون А когда мы подвергнем наказанию изнеженных роскошью среди них, они завопят громким голосом. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون Не вопите сегодня. Воистину, мы не окажем вам помощи. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون Вам читали мои аяты, но вы пятились от них. مستكبرين به سامرا تهجرون возгордившись ею, Каабой, и произнося скверные речи по ночам. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Неужели они не задумываются над словом? Или же к ним явилось то, что не приходило к их отцам? أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون Или же они не узнали своего посланника и принялись отвергать его? أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون Или же они говорят, что он бесноват? Напротив, он явился к ним с истиной, но большинство их не любит истину. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них. Мы даровали им их напоминание, Коран, однако они отвернулись от своего напоминания. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Разве ты просишь у них вознаграждения? Воздаяние твоего Господа лучше, и Он наилучший из дарующих удел. Воистину, ты призываешь их на прямой путь. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون А те, которые не веруют в последнюю жизнь, непременно сбиваются с пути. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون Если бы мы смилостивились над ними и избавили их от беды, они все равно продолжали бы слепо скитаться, настаивая на своем беззаконии. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не взмолились перед Ним. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون Когда же мы распахнем перед ними врата тяжких мучений, они придут там в отчаяние. وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون Он — тот, кто сотворил для вас слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность! وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون Он тот, кто расселил вас по земле, и к нему вы будете собраны. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون Он тот, кто дарует жизнь и умершляет. Он чередует ночь и день. Неужели вы не разумеете? بل قالوا مثل ما قال الأولون О нет, они говорят то же, что говорили первые поколения. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون Они говорят, неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и превратимся в прах и кости? لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Это обещают нам. А еще раньше это обещали нашим отцам. Это всего лишь сказки древних народов. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون Скажи, кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете? سيقولون لله قل أفلا تذكرون Они скажут Аллаху. Скажи, неужели вы не помянете назидание? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم Скажи, кто Господь семи небес и Господь великого трона? سيقولون لله قل افلا تتقون Они скажут Аллах. Скажи, неужели вы не устрашитесь? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون Скажи, в чьей руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от кого нет защиты, если только вы знаете? سيقولون لله قل فأنا تسحرون Они скажут Аллах.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 В противном случае каждый Бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают Ему. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون Ведающий сокровенное и явное. Он превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи. قل رب إما تريني ما يوعدون Скажи, «Господи, если ты покажешь мне то, что им обещано...» то не делай меня, Господи, в числе несправедливых людей. Воистину, мы способны показать тебе то, что им обещано ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون Оттолкни зло тем, что лучше. Мы лучше знаем то, что они приписывают. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين Скажи, Господи, я прибегаю к Тебе от наваждений дьяволов. وأعوذ بك رب أن يحضرون Я прибегаю к Тебе, Господи, дабы они не приближались ко мне. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит, Господи, верни меня обратно, لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил. Но нет. — Это всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون А в тот день, когда затрубят в рог, между ними не останется родственных связей, и они не будут расспрашивать друг друга. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Те, чья чаша весов окажется тяжелой, обретут успех. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا خسروا أنفسهم في جهنم خالدون А те, чья чаша весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в гиенне. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون Огонь будет сжигать их лица, и там они будут корчиться. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Разве вам не читали мои аяты, а вы считали их ложью? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Они скажут, Господи, Наше злочастие одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون Господи, выведи нас отсюда. И если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون он скажет, оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Воистину, некоторые из моих рабов говорили, «Господи, мы уверовали, прости же нас и помилуй, ибо Ты наилучший из милосердных». فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Вы же надсмехались над ними, пока не забыли мое напоминание, и вы смеялись над ними. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Сегодня я вознаградил их за то, что они проявили терпение. Воистину, они являются преуспевшими. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Он скажет, сколько лет вы пробыли на земле? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين Они скажут, мы пробыли день или час дня. Лучше спроси тех, кто вел счет. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Он скажет, вы пробыли немного, если бы вы только знали. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы, и что вы не будете возвращены к нам? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Превыше всего Аллах, истинный властелин. Нет божества, кроме Него, Господа благородного трона. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют. Скажи, Господи, прости и помилуй, ведь Ты наилучший из милосердных.